Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godine 1875. General Ulysses S. Grant proslavljeni zapovjednik snaga Unije u građanskom ratu, navršava šestu godinu mandata predsjednika Sjedinjenih američkih država. Prvi je puta izabran na izborima u studenom 1868. reizabran je 1872. Do te šeste godine Grant je napravio puno. Stabilizirao je Uniju nakon građanskog rata. U njegovom prvom mandatu ratificiran je 15. amandman na Ustav, kojim je zabranjeno ograničavanje prava glasa zbog rase, boje kože ili zbog prijašnjeg robovskog statusa. Grant je neumoljivo progonio Ku Klux Klan, organizaciju koja je nastala očuvati prevlast bijelaca u južnim državama SAD-a. Ali njegov drugi mandat bit će obilježen i skandalima koji su štetili njegovoj republikanskoj stranci i članovima njegovog kabineta, ali ne i njemu. Početkom te 1875. jedan će skandal skupo koštati i njega. Povod za njega bilo je alkoholno piće, znano kao whisky. Ron Chernov u Grantovoj biografiji piše. Kako bi financirala rat, administracija predsjednika Lincolna nametnula je trošarine na viski i njihovo izbjegavanje postalo je nacionalna razbibriga. Viski baruni pojavili su se kao glavna snaga u američkoj politici. Oni su goleme svote novca davali demokratskoj stranci pod Andrewom Jacksonom. Prihodi zemlje u rukama su neprijatelj, rekao je Grant tijekom izborne kampanje 1868. I klika proizvođača viskija može od sada pa do kraja izborne kampanje sakupiti više od milijuna dolara dnevno, ako im bude toliko novca potrebno za političke svrhe. Godine 1868. kongres je osnovao službu nadzornika porezne službe, kako bi spriječili prijevare koje su dolazile od trošarina na viski. Ali ministarstvo financija ostalo je pribježište za korumpirane agente koji su izvlačili ili novac od proizvođača viskija koji su željeli izbjeći plaćanje trošarina. Posao izbjegavanja trošarina bio je jednostavan. Proizvođači viskija krivotvorili su podatke o proizvedenom viskiju i te bi podatke potvrdili korumpirani agenti porezne službe. Jedno od središta korupcije u proizvodnji viske bio je St. Louis u saveznoj državi Missouri. U tom se gradu Grant htio skrasiti kada izađe iz bijele kuće. U St. Louisu Grant je imenovao svog starog prijatelja, generala Johna McDonalda, za nadzornika porezne službe u Arkansasu i Missouriju. McDonald je onda postao jedan od glavnih vođa klike proizvođača viskija. Od te klike sada je velika svota novaca odlazila republikanskoj stranci. Ali godine 1874. Grant je za ministra financija imenovao Benjamina Brostova i ovaj je odlučio razbiti tu kliku kako bi namaknuo više novaca državi. Rezultat njegovog žara bilo je 238 optužnica i 110 osuda. Među optuženima bio je Orwell E. Babcock, privatni sekretar predsjednika Granta. Godine 1876. navršavalo se i prvih stotinu godina postojanja Sjedinjenih država. U ožujku te godine Grant je ulazio u zadnju godinu svog mandata. Ali u toj godini slavlja, nakon što je završio skandal s viskijem, izbio je novi. Taj se ticao prevara u trgovini s indijanskim plemenima. Osoba s najvišim položajem u tom skandalu bio je Grantov ministar rata William W. Belknap. Ron Channel piše. Početkom ožujka 1876. komitet predstavničkog doma predvođen Histerom Klajmerom iz Pensilvanije sastavio je dokaze da je Belnap uzeo pozamašne svote od postaja za trgovinu s indijancima i spremio se objaviti izvještaj koji je preporučivao njegov opoziv. Demokrat i potvrđen rasist bio je željan diskreditirati rekonstrukciju i navala na tajnika rata bila je zgodan način da se to učini. Climers nije skrivao svoju mržnju prema Grantu. Objavio je da su korupcija, ekstravagancija i loša vladavina prokletstvo zemlje već godinama. U 10 sati drugoga ožujka Belknap, znajući da će komitet predstaviti svoj izvještaj tog poslije podneva, pojurio je u panici u bijelu kuću da preda ostavku. Glasine su kružile po Capitol Hillu da se Belknap ustrijelio. Belknap se nije ustrijelio, ali je u povijest ušao kao prvi ministar protiv kojeg je predstavnički dom pokrenuo postupak opoziva. Svi ti skandali zasjedniče 1876. godinu u kojoj su se trebali održati i izbori za predsjednika Sjedinjenih država. Pored skandala koji su potresali Grantovu administraciju, jedno od važnih pitanja na izborima bio i zakon koji je nalagao da se povuče papirnati novac, koji se obilato tiska u građanskom ratu i zamijeni valutom koja je imala podlogu u zlatu i srebru. Republikanska stranka, teško potresena skandalima Grantova administracije, za predsjedničkog kandidata odabrala je Rutherforda B. Hayza, guvernera Ohio. Demokratska stranka odabrala je Samuela Tildena, guvernera Njujorka. Izborna kampanja bila je puna žuči i napada. Richard White u svojoj povijesti Sjedinjenih država, objavljenoj pod naslovom Republika za koju se zalaže, piše. Demokrati su krenuli umanjiti svoje slabosti. Katolička crkva bila je veliki teret. Demokrati koji su imali većinu u predstavničkom domu pokušali su maknuti to pitanje iz izbora donošenjem bezubog ustavnog amandmana koji je branio pomoć vjerskim školama. Republikanci su vodili kampanju protiv Pape i Jeffersona Davisa. Mahali su krvavom košuljom rata i napadali ono što su smatrali katoličkim napadom na škole. Hayes se bojao da će povratak demokrata na vlast značiti poništavanje svih pravnih promjena do kojih je došlo nakon građanskog rata. Pitanje je bilo hoće li bivši pobunjenici sastaviti vladu. Republikanci su bili stranka Abrahama Lincolna i strašili su birače da će demokrati poništiti sve ono što se napravilo nakon poraza konfederacije. Demokrati su pak priglili protivljenje reformama na jugu, u bivšim državama konfederacije raslo je nasilje prema oslobođenim crncima. Grant je morao poslati vojsku u Južnu Karolinu kako bi primirio nerede. Demokrati su smatrali da im je samo to donijelo pobjedu na izborima. Optuživali su republikance da su zbog posljeratne obnove nametnuli velike poreze. Izlazak na izbore u studenom 1876. bio je golem. Demokrati su pobjeđivali u južnim državama, ali odnijeli su i pobjedu u važnim sjevernim državama, New Yorku, Indijani, New Jerseyu. Rutherford Hayes otišao je spavati nakon što su se zatvorila birališta, uvjeren da je izgubio izbore. Njegova stranka nije htjela priznati porez. Richard White piše. Cijeli sljedeći tjedan Hayes je smatrao da je izgubio izbore, ali njegovi operativci nisu prestajali s radom. Shvatili su da će izbore odlučiti sporni glasovi u južnim državama koje su bile pod republikanskom vlašću, Južnoj Karolini, Luizijani i Floridi. Bili su odlučni da pobjede u tim državama, gdje su glasovi dani, ali ih još nisu odobrili odbori koji su trebali potvrditi izborne rezultate. Demokrati su se oslanjali na prijevaru, nasilje i prisilu kako bi poništili crnačke glasove. Republikanci su svoju kontrolu odbora iskoristili kako bi izveli svoju prijevaru i nadigrali demokrate. Čak su i demokrati priznali da je Hayes pobjedio u Južnoj Karolini u izborima tako korumpiranim i nasilnim da je bilo dano više glasova nego što je bilo odraslih muška muškaraca s pravom glasa. U Floridi i Luizijani bilo je teže odrediti pobjednika. U Floridi prvo su sudovi od demokrata kontrolirano zakonodavno tijelo intervenirali i to je rezultiralo s tri različita brojenja glasova. Jedno je bilo za Hejsa, dva za Tildena. U Luizijani čelnik izborne komisije pokušao je prodati rezultate izbora onome koji najviše ponudi. Nitko nije zagrizao. Obje su države na kraju dale svoje elektorske glasove Hejsu. Činilo se da je Hayes ipak pobjedio, ali onda su demokrati pokrenuli postupak poništavanja izbora u Oregonu. Počeo je drugi krug bitke za pobjedu na predsjedničkim izborima. Akcija demokrata u Oregonu dovela je do poništavanja jednog elektorskog glasa. Sada su Tilden i Hayes imali po 184 elektorska glasa. Onda je počeo komplicirani postupak otežan krajnje nespretnim sadržajem 12. amandmana. Dok se odlučivalo kako dalje, Sjedinjene države bile su na rubu. George McClellan, demokrat i prvi zapovjednik Vojske Unije, zaprijetio je da će podići vojsku i odvesti u Washington. Richard White piše. Pregovori su stali kada su dvije stranke, shvativši da će Republikanski senat osporiti odluku Demokratskog predstavničkog doma i obratno, s mukom stvorile Saveznu izbornu komisiju koja se sastojala od članova Vrhovnog suda, Senata i Predstavničkog doma kako bi se razriješila kriza. Obje strane pogađale su se i kladile i na kraju je sve spalo na jednog čovjeka, Josefa Bradleya, suca Vrhovnog suda. Svatko je znao kako će glasati svaki član komisije. Sukob je računao na stranačku pripadnost i odanost. Svaka je stranka napustila svoja načela. Republikanci su prihvatili prava država. Važeći glasovi elektora trebali su biti oni koje su pravedno ili nepravedno ratificirale države. Kongres to nije mogao osporiti. Demokrati su tvrdili da kongres ima pravo i moć da pogleda iza tih glasova i vidi jesu li oni pravedni i pošteni. Debata se može sažeti u jednu jednostavnu izmjenu mišljenja. Prijevara kvari sve, tvrdio je demokrat Jeremiah Black. Ne, ne kvari, odgovorio je republikanac, sudac Vrhovnog suda Stanley Matthews. Na kraju odlučio je glas sudca Bradleya, koji se u glasanju priklonio republikancima. Rutherford B. Hayes postao je predsjednik Sjedinjenih američkih država sa 185 elektorskih glasova. Njegov protivnik, demokrat Samuel J. Tilden, ostao je na 184 elektorska glasa. Ford Hayes ukrcao se na vlak za Washington 1. ožujka 1877. Tek na putu prema Washingtonu saznao je da su se oba doma kongresa konačno dogovorila da on bude predsjednik. Prisegu je položio 5. ožujka. Ti izbori održani na stotu obljetnicu stvaranja Sjedinjenih američkih država smatraju se jednim od najspornijih i najogorčenijih. Kako to piše Richard White, te su se godine Sjedinjene države potresle i napukle, ali su ostale zajedno. 148 godina nakon tih izbora u Sjedinjenim državama održat će se izbori koji bi mogli po žestini, ogorčenosti i sporu oko rezultata možda i nadmašiti te izbore iz 1876. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kako Sjedinjene države biraju predsjednika i što se sve događalo na tim izborima i što se 2024. još može dogoditi. Naši sugovornik, profesor doktor Žarko Puhovski. Jednostavno rečeno, američki predsjednik predstavlja najveću koncentraciju moći u liku jedne osobe, odnosno u ovlasti jedne osobe koja ima demokratsku legitimaciju. Ne postoji teorijski, po onom što danas znamo, model u kojem bi jedna osoba imala veću moć od ove, Ujedno usput, usput pod navodnicima, to je i najmoćnija država na svijetu, ali neovisno tomu, unutarnje same, to je najmoćnija pozicija koja postoji. Drugo, to je pozicija koja slijedi iz konfliktnih, kako se to obično događa, potreba pa onda i stremljanja tog trenutka, to je trenutak rata, odnosno nakon rata, u kojem treba istovremeno osigurati jedinstvo teritorija, odnosno konfederacije prema federaciji, dakle već sad federacija, ali to nije bilo od uvijek jasno kad su obavljene recimo tako, zadaće u predtakmičenju kad je eliminirana konfederacija došla do federacije, u kojoj će države imati svoje ovlasti, autonomne recimo i autohtone, ali će središnja vlast biti što je moguće više moćna, pogotovo izvorno gledano prema vani. Izvorna ideja zapravo bila, upravo tada imamo središte moći prema svijetu oko nas, jer nas taj svijet ugrožava, a da se ne ponovi ono što je, recimo tako, prtljaga zaostala od evropskih monarhija, prije svega apsolutnih monarhija, dakle francuske, u jednom kraćem razdoblju i engleske, koja dolazi do, recimo tako, paroksizma u glasovitoj formuli ruskih careva koja je preuzeta iz bugarske pravoslavne tradicije, cari samodjeržac, cari samodržac. Dakle, središte moći osoba koja samu sebe kao takvu u toj poziciji drži. Sad treba postići da prema vani bude nešto usporedivo sa suverenim ovlastima, dakle da imamo suverenost prema vani, ali da iznutra bude lomljivo u određenim postupcima. Ovo prema vani znači da se prvo vodi druga formula. SAD su bile 300 godina, već sad gotovo, predvodnice demokratskog svijeta sa svim ograničenjima, ne uvijek liberalno demokratsko, ali demokratskog svijeta. I prvi znak koji se tada činio bitnim to je danas potpuno zaboravljeno, bio je ukidanje funkcije kralja. Bilo tako da ste ga kao francuskoj revoluciji dekapitirali, ili tako da ste ga ustavno ukinuli u britanskoj varijanti, odnosno u, do kraja u američkoj. U britanskoj ste ga ukinuli kao privremeno preko Cromwella, ali to nije dugo trajalo. U američkoj je to ukinuto novom funkcijom predsjednika. To znači onaj tko predsjeda, tko je prvi među jednakima na neki način, iznutra, ali prema vani je vladar. Ustav Sjedinih američkih država napisan je u ljeto 1787. godine u Filadelfiji. Svjesna je da su članci konfederacije prvi Ustav Sjedinih država loš okvir za novostvorenu državu, 12 saveznih država odebralo je 75 delegata za tu konvenciju. Država Rhode Island odbila je poslati delegate jer je smatrala da pisanje novog ustava nije nužno. Na konvenciju u Filadelfiji došlo je 55 delegata. Polovica njih bili su odjetnici, njih 19 bili su robovlasnici. Među delegatima isticali su se James Madison, Benjamin Franklin, Governor Morris, James Wilson i George Mason. Oni su bili ključni u sastavljanju teksta Ustava ali najvažniji je bio čovjek koji na sastancima na kojima se utvrđivao tekst ustava nije rekao skoro ni riječ. Konvencija je počela s 11 dana zakašnjenja, 25. svibnja i prvog je dana za njezinog predsjedavajućeg odabran George Washington, tada 55 godina star. Za vrijeme sjednica Ustavne konvencije Washington je samo jednom kratko uzeo riječ i to o krajnje nebitnom pitanju. Tekst Ustava završen je nakon četiri mjeseca rasprava, 17. rujna 1787. Da bi stupio na snagu, prijedlog Ustava moralo je ratificirati barem devet saveznih država. To se dogodilo u ljeto 1788. Prvi izbori prema tom Ustavu održani su krajem te godine. Novoizabrani kongres odredio je 4. ožujka 1789. kao dan kada će nova vlada početi s radom. U tekstu tog ustava najveći dio zauzima članak 1 koji regulira rad predstavničkog tijela, kongresa, sastavljenog od predstavničkog doma i senata. Puno manji dio ustava, članak 2, posvećen je instituciji predsjednika, Gordon S. Wood u knjizi Carstvo slobode, povijest rane republike 1789-1815 piše. Institucija predsjednika bila je nova za Amerikance. Konfederacija je imala kongres, ali nikada nije imala jaku središnju izvršnu vlast. Članak drugi Ustava bio je vrlo nejasan o pravima i moćima predsjednika. Sve što on kaže jest da izvršna vlast pripada predsjedniku i da će on biti vrhovni zapovjednik vojske i mornarice te milicije kada ona bude pozvana u aktivnu službu Sjedinjenih država. Takva je institucija morala Amerikance podsjećati na kralja kojeg su upravo zbacili. Kada je James Wilson na konvenciji u Filadelfiji predložio da se izvršna vlast sastoji od samo jedne osobe, uslijedila je duga i neugodna tišina. Delegati su dobro znali što je takva institucija značila. John Rutledge se žalio da će ljudi misliti da mi previše naginjemo prema monarhiji, ali konvencija je odbacila ta upozorenja i odlučila je novu glavu izvršne vlasti učiniti tako jakom, tako kralju nalik, samo zbog toga što su delegati očekivali da George Washington bude prvi predsjednik. Vlast predsjednika nikada ne bi bila tako velika, privatno je priznao Pierce Butler iz Južne Karoline, da mnogi članovi konvencije nisu gledali na generala Washingtona kao predsjednika i oblikovali svoje ideje o moćima predsjednika na temelju njihove njihovih mišljenja o njegovoj vrlini. George Washington izabran je za prvog predsjednika Sjedinjenih država jednoglasno i odmah je počeo graditi novu moćnu instituciju. Ustavu ne piše kako će predsjednik vladati Sjedinjenim državama. U članku 2 piše da on može zahtijevati pismeno mišljenje od čelnika svakog izvršnog odjela o svakom predmetu koji se odnosi na poslove njegove nadležnosti, ali ne piše hoće li on imati kabinet i ministre. Usprkos tome, kongres je u svom prvom sazivu utemeljio prva tajništva, ministarstva, a Washington je na njihovo čelo imenovao prve tajnike. Thomasa Jeffersona za državnog tajnika ili ministra vanjskih poslova, Alexandra Hamiltona za tajnika za financije ili ministra financija, te Henrya Knoxa za tajnika za rat ili ministra rata. Svi su bili svjesni moći predsjednika, možda najviše od svih George Washington. Gordon S. Wood piše. Washingtonova osjetljivost na javno mnijenje učinila ga je nesigurnim kakvu bi on ulogu trebao odigrati kao predsjednik. Razumio je što da radi kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga, ali predsjedništvo je bilo posve nova institucija s većom vlasti i mandatom od bilo kojeg guvernera država. Shvatio je da je nova vlada krhka i da treba dostojanstvu, ali koliko daleko on može ići na tragu europskih monarhija da bi to postigao? Kao predsjednik znao je da mora učiniti više kako bi uvećao ugled i dostojanstvo ureda predsjednika. Svjestan da bi sve što uradi moglo postati presedan, tražio je savjet od ljudi koji su mu bili bliski. Koliko dostupan mora biti, treba li objedovati s članovima kongresa, treba li održavati svečane večere, može li uopće privatno večerati sa svojim prijateljima, treba li putovati po Sjedinjenim državama. Ta razlika predsjednika i kralja ostala jako dugo problemom, pogotovo zato što se u zadnjih stotinja godina onda, dakle negdje od polovine prošlog stoljeća, pokazalo da su neke od zapravo najdemokratskih država na svijetu i u Europi onda kao što je, ne znam, su skandinavske države, kao što je Nizozemska, kao što je na koncu Velika Britanija, kraljevine. Jedan sudski postupak je dao posebno svjetlo na to i bio je zbog očitih razloga praćen velikom pažnjom javnosti. To je bio postupak koji je vođen nakon Picassove smrti u povodu odluku o tomu može li se Gernika, njegova poznata slika, vratiti u Španjolsku, jer je on napisao svoje oporuci da ona je bila u Americi u tom trenutku. On je napisao da se može vratiti onda kada se bude u Španjolskoj živjelo po republikanskim načelima i dugo rasprava sa jako dobrim odvjetnicima je argumentirala to da je Španjolska ostala monarhija, ali da je ona zapravo republika u svakom onom smislu kojem je to Picasso mogao misliti kad je pisao svoju oporuku i to je na koncu sud nakon dugih natezanja prihvatio. To je međutim za 19. stoljeće bilo nezamislivo. Tamo gdje je kralj, tamo nema demokracije. Naprosto, što bi rekao Thomas Paine, tamo gdje jedan po rođenju dobiva moć, odnosno političku poziciju, to ne može biti republika. Dakle, ovdje imamo republiku, imamo složenu ili kompleksnu republiku sa sastavnim dijelovima i imamo predsjednika koji mora obaviti tri funkcije na nekakvom trostrukom križanju, dakle unutrašnja odluka, odnosno politika prema okolnom svijetu, unutrašnja politika među sastavnim dijelovima federacije sa svim njihovim razlikama, sporovima i tako dalje i konačno ono što slijedi iz sad već neupitno prihvaćenog Monteskijevog nauka o diobi vlasti, dakle igra unutar tog konteksta trodiobe na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, u kojoj je predsjednik jedinstvo u sebi inkorporira jedinstvo izvršne vlasti. On je i šef države i predsjednik vlade. Jedna od paradoksalnih posljedica tog, danas bismo možda rekli čak štreberskog prihvaćanja diobe vlasti koja je kod Montesquieu iz potpuno drugog konteksta izvedena, sad to više ovdje nije važno, je to da recimo koliko god moć imao, američki predsjednik nema pravo zakonodavne inicijative. On ne može predložiti zakon u parlamentu, u senatu, odnosno kongres, što inače e, svaki predsjednik sa manjim ovlastima ili predsjednik vlade može u Europi ili svugdje drugdje učiniti, nego mora naći prijateljske, kako se to kaže, zastupnike, sad već imamo i zastupnice, koji bi u njegovo ime to učinili i zna se da je to u ime predsjednika, ali sam predsjednik nije osoba koja ima, što bi se reklo, legitimaciju pred parlamentom, on dakle ne može biti netko ko pokreće taj postupak. Ukratko, najmoćnija politička figura na svijetu koja je čovjek institucija, dakle predsjednik SAD, je bio zamišljen kao vrhunac moći sa puno kontrolnih elemenata zbog različitih iskustava koji su doveli do straha od zloporabe vlasti, što je koliko god djelovalo koji puta paranoično u političkom životu najčešće zdravo. Kada je George Washington u ožujku 1789. krenuo sa svog imanja Mount Vernon prema Yorku kako bi preuzeo dužnost predsjednika, njegova je povorka brzo počela nalikovati na povorku nekog europskog monarha. U gradovima i mjestima duž puta priređivani su mu svečani dočeci i pucalo se iz stopova. Okupljeno mnoštvo vikalo je živio George Washington i nije prešlo puno vremena i o Washingtonovom preuzimanju vlasti počelo se govoriti kao o krunjenju. Nakon što je izabran Washington, James McHenry iz države Maryland rekao mu je Vi ste sada kralj, ali pod drugim imenom. Puno toga trebalo je po prvi puta napraviti, a Ustav Ustavu o tome nije pisala ni riječ. Prvi kongres, izabran po novom Ustavu, sastao se 4. ožujka 1789. u gradskoj vječnici u Njurku, koja je za tu prigodu preimenovana u Federal Hall, prije zasjedanja vječnica je proširena prema planovima francuskog arhitekta Pierre Charles Lanfana, koji će kasnije izraditi plan novog glavnog grada mlade države, koji će dobiti ime po prvom predsjedniku. Lanfan je utrostručio vječnicu, ukrasio ju toskanskim i dorskim stupovima, iznad velikog balkona bio je orao koji u svojim panđama držao 13 strelica. inauguracija predsjednika bila improvizacija. Jill Laporte u knjizi Ove istine, povijest Sjedinih država, piše. Novi predsjednik nije inauguriran sve do 30. travnja. Kasnilo se zbog vremena koje je bilo potrebno da se provedu prvi predsjednički izbori. Washington nije imao protukandidata, ali trebalo je te glasove prebrojiti. Kako će točno predsjednik stupiti na dužnost nije bilo jasno. Ustav je samo tražio da predsjednik položi prisegu, prisežući da će čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih država. Nekoliko sati prije nego što je trebala biti održana svečanost inauguracije, poseban kongresni komitet odlučio je da bi bilo prigodno da predsjednik položi ruku na Bibliju dok polaže prisegu. Na nesreću nitku u Federal Hallu nije imao Bibliju pri ruci. Uslijedila je mahnita potraga za njom. U podne, iznad mase okupljena nad Wall Streetom, Washington je položio prisegu, stojeći na balkonu, iznad njega je bio orao. Prisegao je, onda je poljubio posuđenu Bibliju. Nakon što je Washington položio prisegu, ušao je u Federal Hall i održao govor koji je napisao Alexander Hamilton. Ustav ne traži inauguralni govor, ali Washington je imao osjećaj za prigodu. Počeo je govor obraćanjem sugrađanima i senata i predstavničkog doma. Govorio je u kongresu u toj nadsvođenoj osmjerokudnoj dvorani, ali je zazvao narod, Očuvanje svete vatre slobode i sudbine republikanskog modela vlade, rekao je Washington, ovise o eksperimentu povjerenom u ruke američkog naroda. U jednoj dalekoj paraleli, primitivnoj paraleli, treba se sjetiti kako 44. 45. godine prošlog stoljeća po Jugoslaviji e, pobjednički pobunjeni narod urla nećemo kralja, hoćemo Tita, narod se pita. Dakle, narod bira, ali imate direktnu zamjenu. Namjesto kralja dolazi Tito. Tu nije ni u stihu stvar, da kažemo, distingvirana, Za takvu pjesmu nije ni trebala. Ali de facto je jadni kralj bio 0,3 u svojim najboljim danima kao jugoslavenci kralj onoga što je Tito mogao imati. Ovdje se dogodilo nešto slično. Hoćemo, dakle, predsjednika, nećemo kralja, što znači bit će zabran, neće doživotno, iako ograničenje se pojavlja, ne biste vjerovali, tek 1952. godine, formalno ograničenje broja mandata, jer smo imali Roosevelta koji ih je imao zapravo četiri, ne? nego će biti na određeno vrijeme izabran i izabrat će ga, sad tu dolazi taj problem, kolegi. Taj kolegi su izvorno gledano trebali biti najbolji predstavnici građana. Još nema građanke koji imaju pravo Dakle, oni koji će A, osluškivati što građani misle u razgovorima, ali prije svega u preliminarnim izborima. Izbori su zapravo preliminarni izbori. I koji će u principu uvažavati većinsko mišljenje građana. Ali svugdje se naglašava u principu, oni nemaju striktnu obvezu. Svatko od njih može biti osamostaljeni zastupnik, odnosno više onda nije zastupnik, nego osamostaljeni pripadnik tog kolegija i odlučiti po svojem nahođenju koga će zaokružiti, u komu će dati glas. I onda imate još čitav niz dodatnih elemenata. Recimo, ako se dvije države dovedu u situaciju da imaju jednaki broj, onda se to poništava pa se ide iznova glasati i tako dalje. Dakle, čitav niz poteškoća koji su imali zapravo za zadaću prvo da ojačaju funkciju država nasuprot građana. Dakle, to je sad supremacija federativnog elementa nad demokratskim jer je postojao strah da će čisti demokratski element dovesti do onoga što se i kod nas u Europi jedno vrijeme, kod nas naravno sa zakašnjenjima od Europe, kao fraza ponavljalo strah od tiranije većine, ali u smislu da će e, većina prevladati nad manjinom, što je naravno e, u demokraciji osnovna stvar. I kako je rekao Tokvil, koliko god govorio protiv tiranije većine, tiranije većine veće zlo od tiranije jednoga, to je sigurno ali vladavina manjine nad većinom je veće zlo od vladavine većine nad manjinom. Neko nad nekim vlada. Međutim, ovdje nije bilo jasno imamo li mi pred sobom kao navlastite subjekte, građane, još nema žena, SAD, ili građane država članica federativne zajednice koja se zove, kao što ime kaže, Sjedinjene američke države. I zato je bilo pitanje ne samo vladavine većine nad manjinom koji su htjeli relativirati, nego pitanje različitih kvaliteta. Jer nas ima u, ne znam, Oregonu mnogo manje nego u Kaliforniji i mi ne bismo željeli da se iz te supremacije stanovnika Kalifornije nad Oregonom izvede nešto što bi poništilo ili barem dovelo pitanje načelo ne građana, nego načelo članica federacija, to su savezne države. Kada se 55 delegata okupilo u Filadelfiji u svibnju 1787. kako bi napisali novi ustav koji bi stvorio jaču federalnu vlast, Nitko nije znao kako će izgledati izvršna vlast. Prvo je trebalo riješiti hoće li se u izvršnoj vlasti govoriti u jednini ili u množini. Ključna osoba u pisanju ustava bio je James Madison, ali njega je najviše zanimalo stvaranje jake federalne vlasti te ovlasti i prava zakonodavnog tijela, kongresa. Izvršna vlast nije ga pretjerano zanimala. Za njezino oblikovanje najzaslužniji je odvjetnik iz Sjeverne Karoline, budući sudac Vrhovnog suda James Wilson. Većini delegata bila je odbojna ideja da izvršna vlast bude utjelovljena u jednoj osobi. To je previše nalikovalo na monarha kojeg su se upravo oslobodili. George Mason iz Virginije upozorio je da to previše nalikuje na izbornu monarhiju i predložio je da izvršna vlast bude podijeljena na više osoba. Na to su neki delegati predložili da se izvršna vlast sastoji od tri osobe izabrane u različitim dijelovima zemlje. Michael J. Klarman u knjizi Pothvat tvoraca, stvaranje Ustava Sjedinjenih država piše. U odgovoru na te prijedloge Wilson je primijetio da bi tri jednaka člana federalne izvršne vlasti proizvela ništa osim nekontroliranih, stalnih i nasilnih neprijateljstava. Oni bi se natjecali između sebe sve dok jedan od njih ne bi bio gospodar svojih kolega. Wilson je tvrdio da će jedinstvo izvršne vlasti umjesto da bude zametak monarhije biti najbolja zaštita od tiranije. Već u prvom tjednu konvencije delegati sedam država prihvatili su ideju da izvršna vlast bude utjelovljena u jednoj osobi, ali još je dalek put bio do dogovora o instituciji predsjednika. Kada se prihvatilo da na čelu izvršne vlasti bude jedan čovjek, sljedeći prijedlog bio je da se njegova vlast ograniči višečlanim izvršnim vijećem. Wilson je odgovorio da jedna američka savezna država nema više guvernera. Roger Sherman iz Masačuseca uzvratio mu je da čak u Velikoj Britaniji kralj ima vijeće. Na kraju devet je država bilo da se izvršna vlast u tijelovi u jednoj osobi i da on nema vijeće koje će ga ograničavati. Ali i dalje su ostala neodgovorena važna pitanja. Na koliko će se mandata taj čovjek birati? Koliko će mandat trajati? Pojavili su se i prijedlozi da mandat traje šest, sedam ili čak devet godina i da se omogući reizbor. Drugi mandat omogućio bi da izvršna vlast bude čvrsta i da privuče najbolje ljude. Na kraju se odlučilo na mandat od četiri godine bez ograničenja broja mandata. Početkom kolovoza na konvenciji prvi je put spomenuta riječ predsjednik. S tako velikim ovlastima pojavilo se još jedno pitanje. Što učiniti ako ta osoba u kojoj je utjelovljena izvršna vlast prekrši zakon. Michael J. Klarman piše. Konvencija je velikom većinom odbacila Dickinsonov prijedlog da se predsjednika smijeni kongresnom adresom i umjesto toga odobrila je njegovo uklanjanje kroz optužbu i osudu zbog lošeg obavljanja dužnosti ili njezina zanemarivanja. Kada su se delegati kasnije vratili tom pitanju, neki podupiratelji snažne izvršne vlasti zagovarali su da se predsjednika uopće ne može ukloniti iz dužnosti zabrinut da bi omogućavanje uklanjanja s dužnosti dovelo do toga da izvršna vlast bude ovisna o onima koji je mogu ukloniti s vlasti, Moris je smatrao da bi bilo bolje predsjedniku dati kratak termin vladanja, nego da se omogući njegovo uklanjanje. Ipak, većina delegata, čak i oni koji su bili za jaku izvršnu vlast, poput Wilsona, vjerovali su da se predsjednika mora moći smijeniti. William Davy iz Sjeverne Karoline objavio je da je postupak smjene ključno osiguranje za dobro ponašanje izvršne vlasti. Mason i Randolph smatrali su da je ključno da nitko, čak ni predsjednik, ne bude iznad zakona. Franklin je upozorio da, ako ne bude bilo moguće smijeniti predsjednika, onda bi se moralo pribjeći njegovom ubojstvu. To je klasično pitanje kad se govori o legitimaciji demokratskog poredka. S jedne strane, poredak ne može funkcionirati, to termin legitimacija označava, ako ne uživa elementarno povjerenje stanovništva, dakle građanstva, građanki i građana. S druge strane, liberalno-demokratski model počiva na nepovjerenju spram institucije. Mi dakle uvijek malo ispod oka gledamo jesu li oni negdje nešto preskočili izvan svojih gabarita, iznad svojih ovlasti i tako dalje. I očekujemo da će to učiniti jer imamo transgeneracijsko iskustvo da se to događa. Transgeneracijski znači od iskustva djede i bake do iskustva oni koji su čitali literaturu o raspadu Rimske republike, na primjer, to se sve svodi zapravo na isto. Tu je ona genijalnost eh, Makjavelijeva koji je u knjigama Tita Livija doveo do onoga što je bit za svaku političku analizu, ljudi su uvijek jednaki antropologijska osnova politike se ne mijenja. Uvijek važe isti trikovi, iste zavjere, isti dogovori, koalicije, kompromisi i tako dalje. Naprosto isti obrazci politike funkcioniraju vertikalno kroz povijest i horizontalno u povijesti od sastanka kućnog savjeta do politbira centralnog komiteta ili vlade neke demokratske republike, isti obrazci političkog života postoje i oni nas uče tomu da se uvijek može dogoditi neka vrst izopačenosti i ako se ona može dogoditi, onda je postoji šansa da će se i dogoditi. Dakle, mi nećemo kao odgovorni građani i građanke nastiti na to da sad su došli novi ljudi, da su oni dobri, good guys, pošteni ljudi, da to neće učiniti, jer to naprosto tako ne ide svaka vlast korumpira, svaka apsolutno moć korumpira, apsolutno, to smo od Ektona čuli i naučili. Prema tomu, imamo iskustvo koje nas uči oprezu, a to onda znači dvoje. Prvo pokušat ćemo u sustavu unijeti taj checks and balances, dakle sve moguće kočnice da bi se postigla ravnoteže. I s druge strane, kad sve to napravimo na razini zakona, dakle na zakonodavnoj razini, pokušat ćemo odgajati građanstvo da bude e, sumnjičavo sprem vlasti. I to je nešto što je prihvaćeno danas gotovo svugdje u svijetu, kad kada do veoma neugodnih i kad kada to otežava funkcioniranje demokratskih poredaka, ali to je naprosto cijena koja se plaća da bismo sprečavali najgore oblike dezavuiranja, degradiranja demokracije koje smo vidjeli u raznim varijantama. Primjer, Vajmarski ustav je bio u tom trenutku jedan od dva, tri najbolja demokratska ustava koji su postojali. On je izigran u roku od nekoliko tjedana dogovora sa moćnicima ekonomije i politike. Lege artis, dakle po zakonu više manje, sa nekim pretjerivanjima doduše koje zakon ne bi dopuštao se strogo gleda, ali u osnovu unutar toga, prema tomu stalno je potrebno biti oprezan Kraljevi se rađaju, predsjednici se biraju. Ali kako? James Wilson za to je imao najjednostavniji odgovor. Birat će ga izravno svi oni s pravom glasa. James Madison brzo je upozorio Wilsona da je pravo glasa puno rasprostranjenije na sjeveru nego na jugu Sjedinjenih država. Iza tog upozorenja krila se činjenica da su južne države bile robovlasničke kako crnačko stanovništvo nije imalo pravo glasa, to bi značilo da bi brojnije stanovništvo u sjevernim državama uvijek biralo predsjednika. Onda se pojavio drugi prijedlog. Zašto ga ne birati posredno, u kongresu? Na odgovor nije se trebalo dugo čekati. Jaka izvršna vlast ključna je u sustavu provjera i ravnoteža u trodeobi vlasti na sudsku, izvršnu i zakonodavnu. Ako zakonodavna bira čelnika izvršne vlasti, on ne može biti nezavistan. I onda je James Wilson došao do trećeg prijedloga. Jill Lepore piše. Wilson je došao do nove ideje. Ako narod ne može birati predsjednika, i ako kongres ne može birati predsjednika, možda ga neko drugo tijelo može izabrati. Wilson je predložio da narod izabere delegate u elektorski koleđ, tijelo zaslužnih ljudi od imutka i reputacije, koji će zapravo birati predsjednika. Taj je prijedlog prošao. Ali Wilsonov je kompromis počivao na leđima još jednog kompromisa, odnosa robova i slobodnih ljudi. Broj delegata u elektorski koleđ bit će određen ne prema stanovništvu neke države, već po broju njezinih zastupnika u predstavničkom domu. To jest, veličina zastupljenosti neke države u elektorskom koleđu određivana je prema pravilu predstavljanja jedan član kongresa na svakih 40 tisuća ljudi, s tim da su porobljeni ljudi računani kao tri petine drugih ljudi. Elektorski koleđ bio je ustupak vlasnicima robova. Prema prvom saveznom popisu stanovništva iz 1790. Sjedinjene američke države imale su 3,9 milijuna stanovnika. 700 tisuća popisanih bili su robovi. Kako će se birati elektori ostavljeno je saveznim državama. Godine 1796. sedam država dalo je da birači biraju elektore. Ostalima njih su birala državna zakonodavna tijela. Sve je to bilo manje bitno na prvim dvijema izborima za predsjednika. Na njima je jedini kandidat bio George Washington, ali kada su se pojavila dva kandidata, izbor preko elektora postaje kompliciran. Sad imate da se načas vratim u tom kolegiju. Situacija da imate broj elektora od 55 e, za Kaliforniju, koja je najveću, 308 Teksas, 29 New York i Florida, a na drugoj strani imate Ajasku, Vermont, Delaware, Wyoming ili Montana koji imaju po tri elektora. Dakle, to je nešto što je doista enormni disbalans, ali on s jedne strane odgovara omiru stanovništva, a s druge strane zbog toga što nam treba tih 270 od 538 da se dobije većina, svaki glas pa i ova tri mogu imati važnu ulogu i pojavljuju se kao elementi u recimo to tako računici koje će se pojaviti. Imate drugi još jedan problem. U svim saveznim državama, uz dvije iznimke, važi načelo winner takes all, pobjednik nosi sve ili uzima sve. Kandidat koji svoji najveću većinu biračice birača, neovisno razliku, osvaja sve elektore u principu. Nebraska i Maine imaju načelo da se e, elektori predjeljuju razmjerno broju osvojenih glasa. Tako da i tu imamo opet potpuno jasne ovoga raspore s jedne strane demokratskog načela koje hoće vladavinu naroda ili puka, s druge strane republikanskog načela koji nisu samo po sebi uvijek nužno išli ruku pod ruku. Jer republikansko načelo je načelo koje želi osigurati moć zajednice koja je pod kontrolom. To je smisao republikanskog načela, to je smisao e, Monteskija. I zato je moguće da se dogodi taj spektakularno značajni produktivni nesporazum da Montesquieu piše knjigu kojom hoće spasiti feudalni poredak i osigurati svojoj, dakle srednjoj feudalnoj klasi moć u odnosu na kraljevsku i pučku, a postaje nekog kog se na stjegovima republikanaca i revolucionara nosi posluda po svijetu, da recimo lokovo načelo koje je ranije izvedeno od obje vlasti nije uzeto u obzir, nego ovo zato što ono ima taj jednostavni trodiobni element i može ga se prihvatiti. Elektorski koleđ stvorio je još jednu instituciju, onu potpredsjednika. Naime, Komitet za nezavršene dijelove, jedno od tijela Ustavne konvencije, predložio je da svaki elektor da dva glasa za predsjednika. Jedan od tih glasova morao je biti za predsjedničkog kandidata koji nije iz države iz koje je elektor koji glasa. Delegati na konvenciji pretpostavili su da bi to pravilo dovelo do toga da elektori iz velikih država namjerno glasaju za predsjedničke kandidate iz malenih država, kako ne bi drugu veliku državu ojačali izborom predsjednika. Kako bi to spriječili, delegati su na konvenciji izmislili instituciju podpredsjednika. Kako bi mu dali da nešto radi, dok je predsjednik živ, onda su u Ustavu napisali da je podpredsjednik po položaju i predsjednik Senata. Tek amandmanom na Ustav izglasanom 1804. propisano je da jedan glas elektori moraju dati za predsjednika, a jedan za potpredsjednika. Govori profesor doktor Žarko Puhovski. Republikansko načelo traži što je moguće lakše i preciznije uređivanje odnosa kako bi bilo, to ono čak svi najviše boje, jako malo prostora za nekako prijelazno razdoblje. Dakle, razdoblje u kojem se ne zna tko ima moć pod kontrolom, to se smatra najvećom opasnošću, zato mora ići sve precizno i po ritmu koji je određen unaprijed. I zato se recimo danas događa da kad pažljivo gledate američke izbore izvještavanje iz, iz njih, a recimo niste e, netko iz Amerike, iz SAD, bit ćete zaprepašteni što ustanovite da se zapravo razgovara o naizgled drugorazrednim državama. Dakle, razgovara se samo o tim takozvanim swing states, to znači Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Sjeverna Karolina, Pennsylvania, Wisconsin, jer ta 93 glasa po svemu su već odlučuju, drugo su već karte određene. Na tomu vi ne razgovarate o Kaliforniji koja je najveća država, vi ne razgovarate o New Yorku koji je objektivno dalje središte SAD u mnogo čemu, ne razgovarate o Chicagu i tako dalje. Vi razgovarate o malim državama, gotovo bismo rekli državicama, koje opet nisu najmanje, jer te najmanje ne mogu biti dovoljno važne, koje će sa svoje 93 glasa vjerojatno odlučiti o novom američkom predsjedniku. I time je opet pomaknuta koncentracija sa onoga gdje je doista jasna moć, a to je na primjer Kalifornija, jer je to već prodano, na onu točku gdje se zapravo nešto događa, a to znači gdje moć nije određena. Kako to znamo iz teorija moći, moć funkcionira tamo gdje postoji neko kretanje, gdje postoji sukop koji će dovesti do nadmoći, ona tek kao nadmoć dolazi do izražaja, a taj će se sukop u Michiganu, Nevadi, ne znam gdje, North Carolina, dogoditi možda drukčije nego na prošlim izborima i možda moguće samo jedna od tih država, recimo Đorđe ovog puta, e, iskoči iz pozicije koju je imala prije četiri godine, a da onda rezultati budu posve drukčiji. Godine 1796. po prvi se put na predsjedničkim izborima moglo birati između više kandidata, a pojavile su se i političke stranke. Postavilo se pitanje za koga će elektori glasati. Stranačke vođe očekivali su da elektori glasaju onako kako glasaju oni koji su ih odabrali. Jill Lepore donosi ove riječi jednog političara. Nisam izabrao elektora da on odluči tko je bolji kandidat za predsjednika. Od njega ne očekujem da misli, već da djeluje. Prema Ustavu, onaj tko dobije najviše glasova na izborima postaje predsjednik. Sljedeći po broju glasova postaje potpredsjednik. Godine 1796. federalistička stranka očekivala je da John Adams bude izabran za predsjednika, a Thomas Pickney za potpredsjednika. Ali u elektorskom koleđu Adams je dobio 71 glas, Thomas Jefferson 68, Pickney 59. Federalisti su očekivali da njihovi lektori svoj drugi glas daju Pikniju. Umjesto toga, neki od njih su glasali za Jeffersona. Taj rezultat nije obradovao vođe federalista. Već na izboru drugog predsjednika Sjedinjenih država pokazalo se kakvi se sve problemi mogu pojaviti u izborima preko elektorskog koleđa. Neće to biti jedini takav problem. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.